Kupina šventosios dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų. Ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnės jam tarė, jei tu Dievo sūnus, liep šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne viena duona. Tada velnės pavėdėjęs jį aukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę. Jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė – Parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė į velnes į Jeruzalę, pastatė ant šventyklo šelmens ir tarė, jei tu dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis paliep savo angelams sergėti tave. Ir dar – Jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto. Pasakyta, negundik viešpatie savo dievo. Visokius gundimus baigęs, velnės atsitraukė nuo jo iki laiko. Dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs rytinį, jis rado vietą, kur parašyta – viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prisliktųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Suviniojęs rytinį, Jėzus gražino jį patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien įsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo, jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojau pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums. Daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą bet nei pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidono šalyje, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nei vienas jų nebuvo pagydytas, tik Siras, Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę įsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Jis nusileido į Galilėjos miestą Kafarnaumą ir kiekvieną šabą mokė žmonės. Jie labai stebėjosi jo mokslu, nes jo žodis dvelkė galybę. Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus, Jis pradėjo garsiai šaukti. Šalin, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi. Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį. Nutilk ir išeik iš jo. Nubloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo, nie kiek jo nesužeidęs. Visi nustėro ir kalbėjosi, Kas tai per žodis? Jis su valdžia ir gale įsakinėja netirosioms dvasioms ir tos pasitraukia. Ir gandas apie jį plito visose aplinkinėse vietovėse. Į sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, Jis sudraudė karštlygę ir to įliovėsi. Tuo jau atsikėlusi ji galėjo jiems patarnauti. Saulė leidžiantis visi, kurie turėjo ligonių įvairiomis lygomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus, o jis gydė ant kiekvieno uždėdamas rankas. Iš daugelio išeidavo demonai šaukdami, tu Dievo sūnus, Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų, mat jie žinojo jį esant mesiją. Dieną išaušus Jėzus nuėjo į negyvenamą vietą. Bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų. O jis jiems pasakė, ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę nes tam ir esu siūstas. Ir jis kelbė žodį judėjo sinagogose.